صباح الخير سميرة Günaydın Semira. صباح النور فريد Günaydın Ferit. شو بتحبي تشربي Kahve ولا çay. Ne içmek istersin? Kahve veya çay? بشرب فنجان شاي Bir fincan çay içeyim.